Să ne trezim, frați și surori, să nu ne prindă somnul, Căci au sosit ai zilei zori, curând sosește Domnul, curând sosește Domnul. Curând, curând, El va veni să-și ia mireasa sfântă, copii cu haina cea de nuntă, cu haina cea de nuntă. Îngrijorări să n-ai de fel, căci Domnul te iubește. Tu poartă crucea ca și El, Iisus te întărește. Iisus te întărește toți ne-ar fi împotriva ta cu gule și ocare. Tu, frate, nu descuraja, căci plata în cerțe mare, căci plata în cerțe mare. Să preamărim cerescul miel nădejdea noastră vie, cei aleși de El, cu El în să fie, cu El în să fie.